12470 fatvo. Ro'zador qachon iftor qiladi? Savol: Quyosh botgandan keyin iftorlik qilganim afzalmi yoki osmondagi yorug'lik batamom so'nishini kutganim ma'qulmi? Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Iftorni tezlatish sunnat, ya'ni quyosh botganidan so'ng darhol iftor qilgan afzal. Ammo iftorlikni yulduzlar chiqqunga qadar kechiktirish yahudiylarning amali bo'lib, bu borada shia rofizilari ham ularga ergashgan. Shunday ekan, rozador iftorni juda kech qolguncha qasdan kechiktirishi yoki azonning oxirigacha kechiktirishi joiz emas. Bularning barchasi payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning yo'llaridan og'ishdir. Sahl ibn Sa'd radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam la yazalu an-nasu bi khayrin ma ajjalul fitra Modomiki iftorga shoshilishar ekan, odamlar yaxshilikda bo'laveradilar dedilar. Sahih Buxoriy 1957, Sahih Muslim 1098 hadis. Imom Navoiy aytadi: Hadisda quyosh botishi aniq bo'lganidan keyin iftorni tezlatishga undalmoqda. Buning ma'nosi ummatning ishi muntazam bo'lib, ular bu sunnatni saqlar ekanlar, yaxshilikda bo'ladilar. Agar iftorlikni kechiktirsalar, Bu ular tushadigan fasod, buzg'unchilikning alomati bo'ladi. Sharh Sahih Muslim 7-mujallad 208-bet. Ibn Abu Awfa radhiyallohu anhu aytadi: Nabiy sallallohu alayhi va sallam bilan birga bir safarda edim. U zot kechgacha roza tutdilar. Bir kishiga "Inzil, fajdahli, tush, menga talqon qorib ber" dedilar. U "Oqshom tushguncha kutib tursangiz bo'lardi" dedi. U zot "Inzil, فاجدح لي إذا رأيت الليلة قد أقبل من ها هنا فقد أفطر الصائم tush menga talqon qorib ber qachon tunning manavi yoqdan kirganini ko'rsang demak ro'zadorning iftor vaqti bo'libdi dedilar sahih buxoriy 1958 sahih muslim 1101 hadis abu atiyadan rivoyat qilinadi masruq ikkimiz oysha roziyallohu anhoning oldiga kirdik ey mo'minlarning onasi Muhammad sallallohu alayhi va sallamning ikki sahobalari bor. Biri iftorni ham erta qiladi, namozni ham erta o'qiydi. Boshqasi esa iftorni ham kechiktiradi, namozni ham kechiktiradi dedik. Iftorni ham erta qilib, namozni ham erta o'qiydigani qaysi biri dedilar? Abdulloh, ya'ni Ibn Mas'ud dedik. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday qilardilar dedi. Sahih Muslim 1099-hadis. Hafiz Ibn Hajar aytadi: Eslatma. Hozirgi davrda paydo bo'lgan munkar bid'atlardan biri Ramazonda bomdoddan taxminan 20 daqiqa oldin ikkinchi azonni aytish va roza tutmoqchi bo'lganlarga yeyish ichishni harom qilish alomati o'laroq chiroqlarni o'chirishdir. Bu odatni joriy qilganlarning da'volariga ko'ra, go'yo ibodatda ehtiyotkorlik uchun shunday qilishayotgan emish. Buni faqat sanoqli odamlar biladi. Bu holat ularni shunday darajaga olib keldiki, Endi ular o'z da'volariga ko'ra vaqtni aniqlash uchun quyosh botganidan so'ng atigi 1 daraja o'tgach azon aytadigan bo'lishdi. Shunday qilib, ular iftorni kechiktirib, saharlikni tezlashtirdilar va sunnatga xilof yo'l tutdilar. Natijada ular orasida yaxshilik kamayib, yomonlik ziyoda bo'ldi. Allohul musta'an. Fathul Bori 4-mujallad 199-bet. Vallohu a'lam.